السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyefikisha katika Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani mwezi ambao umefungamana na saumu mwezi ambao ni wa subra na subra malipo yake ni pepo mwezi ambao ni wa mwezi wa Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Baqara aya 185 asema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan mwezi wa ramadhani ndiyo mwezi ambao Qur'ani ilishukishwa kwa jumla kutoka lauhi al-mahfuz ila al-katabati fi samai dunia na ikashukishwa katika usiku mmoja nao ni usiku wa cheo Lailatul Qadr Qur'ani ndiyo miujiza makubwa aliyotunukiwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu Mtume rehma na amani zimfikie asema ma min al-anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar hakuna mtume yoyote aliyetumilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila amepewa miujiza na miujiza ni mambo ambayo ni khariqun lil'ada kinyume na ada na desturi tena kwa muujiza huo mitimwe hiyo ili challenge kaumu yao walete mfano wake ili kupitia muujiza huo kaumu zao zitambue kuwa mtume huyu ametumilizwa na ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي نموجزة ألوبيو بنمتومي صلى الله عليه وسلم نوني القرآن الكريم ni wahyi kutoka kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qurani hii ndani yake mna habari za kaumu zilizotangulia ndani yake mna matukio yatakayotokea ndani yake kuna ahkam kuna system za kimaisha mitume ilitangulia mfano nabi Musa alayhi salam alipewa fimbo muujiza huo ulidhihirika zama zake kwa wale walioshuhudia akiitupa ile fimbo likigeuka joka ama sisi leo tunao mbele ya mikono yetu Qur'ani ambao ni miujiza aliofikishiwa bwana mtume Muhammad tangu siku zile mpaka leo kwa hivyo ni miujiza inaoendelea isiyokoma maajabu yake isiyochosha maulama kila kukicha taona kuna jipya lavuliwa ta Qur'ani isiyochokesha wasomaji leo alhamdulillah katika mwezi huu ukumbusho huu wa Qur'ani wadhihirika kila nyanja kuna kupitia musabaka ya tahfidhi kuna tajwid kuna swala tarawehe kuna wasomaji wanaozidisha viwango vya kusoma Qur'ani kuliko miezi yote mingine wote hawa Qur'ani haiwachokeshi farju an akuna aktharuhum tabaan yawm alqiyam bwana mtume sasa anasema asema taraji wa muujiza aliopewa yeye wa al al Karim awe ndiye mtume atakayekuwa na wafuasi wakubwa na wengi siku ya kiyama ukiamini al al Karim ni sehemu ya imani kwa vitabu alivyofundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Nisa aya 136 asema ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi enyi muamini mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل na kitabu alichokushikisha kwa mtume wake alquranul karim na vitabu vilivyoshuka kabla yake Taurati Injili Zaburi kuna suhufi Ibrahima wa Musa hivi vyote twaviamini ijmalan ama alquranul karim twakiamini tafsilian aya kwa aya kuanzia aya ya kwanza mpaka aya mwisho waman yakfur billahi wa malaikatihi wa wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida atakayemkanusha Mwenyezi Mungu kakufuru na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake na siku ya mwisho huyo amepotea upotevu ulio mbali kwa maana hizi ndizo nguzo za imani kikanusha mojawapo basi watoka kwenye boma la imani uspesheli wa Qur'ani na kutofautiana kwake na vitabu vilivyotangulia ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa ahadi katika sura al-Hijr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ndiye Mwenyezi Mungu aliyeshukisha al-Qur'an al-Karim na ndiye yeye kwa utukufu wake na kwa uweza wake aliotukua ahadi kuwa atakihifadhi kwa kitabu kilichonacho kwa ahadi aliyochukua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ndivyo kilivyoshukishiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ama kushukishwa kwake Sura al-Isra aya 106 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Qur'anan فرقناه litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila nimetangulia kusema Qur'ani ilishukishwa katika usiku mmoja ndani ya mwezi huu wa Ramadhani kutoka lauhi mahfuz ila alkatabati fi samai dunya kwa jumla amma kutoka samai dunya pako kwa mtume sallam Qur'ani ilishikishwa nujuman kidogo kidogo ndo utaona katika mswahafu wako usomao kuna sura ambao zimeorodheshwa ni makia na kuna sura ambao ni madania kuna sura ambazo zilichukia bwana mtume sallam bado akiwa yuko maka hajagura na zipo zile ambazo amegura yuko Madina kwa nini kufikishwa namna hivi سورة الفرقان آية 32 من يزنب سبحانه وتعالى أتفى شهباري أفنزاني ومكفيري وقرآني نفسكيش وقوافق والسيدي أسمى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه تبديلا mushrikina wa kiarabu maka walilalama kwa nini hii Qur'ani haikufikishwa kwa mpigo mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajibu kadhalika linuthabbita bi fuadi kule kushukishwa kidogo kidogo ni kumtia moyo na kumpa nguvu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam potokea tukio yashukishwa hukumu inayotatua shida hiyo aulizwa swali ashuka Jibril alayhi salam na jibu la swali lile mbinu hii ya kushikishwa kidogo kidogo panapotokea tatizo au shida au haja ni dhihirisho kuwa kitabu hichi ni kitabu ambacho kutekelezwa kwake ni practicable si kitabu cha theory amri juu ya amri agizo juu ya agizo la kutokea jambo kule kutatuliwa kwake kiwahi ni president na ni mfano kwa shida mfano wake utatuliwe namna hii kwa hiyo hiki ni kitabu hai kinachoishi na mwanadamu katika maisha yake katika kila shida zake tabu zake ndugu zangu waislamu kitabu hiki tukiweke mbele ya macho yetu kiwe ndiyo reference tunapokuama katika maisha yetu kiregelee tupate utatuo alquranul karim ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusoma alquranul karim ni ibada waratalnahu tartila tukisoma hii Qur'ani kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Muzammil aya 4 tuisome tukitunga ahkami za tajwidi tusome tukitunga adabu za tilawatul Qur'an kwa sababu maneno haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ukisoma kia manani kwa mimi nimeshika kitabu cha Mwenyezi Mungu nasoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tueni serious katika usomaji wa Qur'an amepokea Abu Dawud an Lubaba Bashir bin Abdul Mundhir kwa mtume rehma na amani zimfikie asema man lam yataghanna bilqur'ani falaysa minna yule ambaye hatoghani bimaana kuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri si katika na hii Qur'ani ina effect katika masikizi ya wanadamu ikiwa itasomwa kwa sauti ambayo ni nzuri na mtume sallam mwenyewe alipokuwa akisoma akisoma kwa sauti nzuri katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi عن البراء بن عازب رضي الله عنه asema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qara'a fil 'isha'i bisini wa zaitun sema nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akituswalisha swala ya Isha akasoma sura atini wa zaitun asema fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu sijasikiapo yoyote mwingine asokuwa yeye aliye na sauti nzuri kama bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa ni ibada tilawatul Qur'an ina thawabu tena nyingi mno hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka Ibn Mas'ud radhiallahu anhu Asema bwana Mtume sallam man qaraa harfan min kitabillahi falahu hasana atakayesoma herufi moja katika kitabu cha Mwenyezi Mungu aandikiwa kana kwamba ametenda wema walhasanatu bi'ashri amsalha na wema moja Mwenyezi Mungu hulipa mara kumi times ngalia angalia ukarimu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na namna milango ya kheri na opportunity ya kuchuma yale ambayo tutafikia peponi zilivyokuwa ni nyingi la aqulu aliflamin lam Mtume sallallahu alayhi wasallam asema siteni ukisoma alif lam mim ni harf la. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ili alif lam mim ina herufi tatu. Alifu ni harufu, lam ni harufu, mim mim ni harufu. Kila mmoja ndikiwa wema. Mema matatu times ngapi? ukisoma juzu moja ukisoma juzu mbili wajikusanyia mema mangapi wewe katika mizani ya hasanati zake na siku hizi kuna fursa nyingi kuna mpaka simu watu wamedownload applications za Qur'ani tanbih ikija kwenye skrini kwa maandishi ya Kiarabu hiyo wakati huo inakuwa ni al Karim ama ikiwa ndani imekuwa stored kwa computer language hiyo haizingatii kuwa ni al al Karim so ukisoma ikidhihirika kwenye screen yako ukiscroll watakana wewe uwe una udhu pamoja na sababu hizo al al Karim kusoma kwake kujifunga nayo kuna ujira mkubwa na nitataja mmoja na hili limepokewa na Muslim anabi Umama radhiallahu anhu asema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه isomeni hii Qur'an kwani siku ya kiyama hii Qur'an huwa ni muombezi kwa yule aloisoma itakuombea shufaa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faida hizi mbili huzingatiwa ni katika fadhila za Al-Qur'an al-Karim ama lengo la kushukishwa Al-Qur'an al-Karim ni lile lilosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya ufunguzi ya hutuba yetu hii shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan ni uongofu ni kipambanuzi baina haki na batil katika surati sad 29 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab Mwenyezi Mungu amekishukisha kitabu akisifu mubarak mubarak na baraka manake ni ziada ya kheri kheri nyingi kitabu hichi kimekusanya kheri nyingi ya duniani na kesho akhera ukitaka kheri jifunge na alquran alkarim liyadabbaru ayatihi ili wazingatie tunaposoma tuzingatie yaliyomo tusiwe kama wale ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam husoma Qur'ani na Qur'ani ya walani msikurubie zina wewe wazini usile riba wewe wala riba kuwa Qur'ani unapoisoma kwa hali hii ya kulani kitabu hichi ni kitabu cha kuwapangia wanadamu maisha yao ni kitabu cha kuhukumu maisha wanadamu sura an-nisa aya 105 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma baina an-nasi bima araka Allah wala takun lilkha'inina khasima kitabu hichi kushukishwa kwake kwa haki litahkuma baina nas ambaye bwana mtume sallam kama mtawala ili akitumie katika kuhukumu watu ngali alqur'an alkarim tangu kiliposhikishwa mpaka leo ni zaidi ya miaka 1440 ndani yake hakuna contradiction hakipitwi na wakati hakitaki mageuzi hakitaki amendment hakitaki marekebisho kitabu hiki cha suluhia kwa generation zote kwa zama zote kitabu hiki cha kutumika katika maeneo yote si tu ulimwengu wa kwanza na third world la kwa sababu kiatoka kutokuwa mumba ambaye ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kwa hivyo ametufikishia kitabu na vilivomo ambavyo ni compatible na maisha yetu leo majukwaa ya kisiasa yamesheheni kampeni ya kutaka kubadilisha katiba katiba hii ya juzi na jana iliyopitishwa wacha ile ya mkoloni tunasema kuanzia mkoloni kabadilishwa hii iliyopitishwa juzi na jana tayari kuna kauli yataka kubadilisha kwa nini kwa sababu ni tungo za binadamu ilipotungwa zamu zile yule mwanadamu alikuwa na viewpoint fulani na mwanadamu akijaribu jambo experimental kuna trial and error tayari kuna dosari chungu nzima si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekamilika elimu yake iliyopita iliyomo na yatakaokuja hahitaji kwa sisi chochote tofauti na walotunga katiba za kibinadamu wana maslahi tahamaka maslahi na hisabu zake zimebadilika tubadilishe katiba iliyoko tuna alquranul karim sisi ummati Muhammad tuna treasure isiyokuwa na kifani lau tutajifunga nayo tutasuudika hapa duniani na kesho akhera namo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una sana walio na shida Mwenyezi Mungu shida zao walio na madeni Mwenyezi Mungu asikuwalipa walio wagonjwa Mungu walio kufa Mungu arehemu Mwenyezi Mungu atakabali saumu zetu Mwenyezi Mungu atakabali misimamo zetu Mwenyezi Mungu atakubali vitomo vyetu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin